Ràdio Corbera, The Crappy Hour. I ara ha arribat el moment de... Xan, xan, xan, xan, trucar per telèfon. Sí. Sí? Esperem que estigui al loro, eh? El Hòstia, nostre bariman. Si no està al loro ens fot una merda a sobre que t'hi cagues. Tu. Ja, bueno, com, com aquella setmana que ens va deixar una miqueta a l'estacada. Ah, <laughs> eh? que el va parir. Bé, vaig a trucar, eh? Som-hi. A veure. A veure, a veure, a veure, a veure. Per cert, a tothom, si aneu a Madrid, heu d'anar a un bar que es diu Bar Paco. Bar Paco? Bar Paco? Paco? Sí. Paco potser, Paquito? Pot ser. El Paco, crec que és... Sí. Va, eh? Crec que ja estem trucant, a veure. Sí. A veure. Que foten unes truites que sí? t'hi cagues. Oh, vaig menjar una truita de... Ui, de què era? De solomillo. Amb seva caramelitzada i què s'obrí? Sí? Puh, I era una truita de patates. Eh? Vaja, vaja. Marc, t'agraden les truites de... Com has dit, Guillem? de solomillo amb queso brí i ceba caramelitzada? Les tindria que provar, eh? Buah, doncs pues <laughs> vaya bogeria. Com estàs, Marc? Doncs bé, eh? casa, ara s'acaba d'anar al pol. S'acaba d'anar al pol. Ah, molt bé. Déu meu. El Hola, polete. Polete, polete. Tarannà. Marc. Digue'm, Com estàs, va? Digue'ns-ho de veritat. <laughs> Estàs bé? Fent, fent. Vale, ha, marxat, ha marxat a córrer cuita cap a casa. Ja saps, com, ja saps com va quedar el Barça, eh, desgraciat? O vols, no, que, tu, no o vols que t'ho canti? No o vols que t'ho canti, eh? Encara... No, no, no, no, no, no, no, vale, no, vale, vale, vale, Parem vale, el carro. Vale. Vale, gràcies. <laughs> vale. <laughs> doncs això. Marc, estàs gest per temps al tuntun? Totalment. L'arrenquem, doncs, eh? Fot-li! Vinga. Vino la nit, el tiempo que gol! <laughs> doncs una setmana més arrenquem, com sempre, el nostre temps al tuntun. Bien! La setmana passada, pobre Marc, no va, no va poder estar amb nosaltres perquè estava malalt. Tot encara la porta, Guillem. Així m'agrada. <laughs> No va poder estar amb nosaltres i vam fer la connexió amb Madrid, Madrid. que estava aquí al col·lega. Madrid, Madrid, Madrid. Sí, sí, des de la plaça Santana de Madrid ho vaig fer. Déu meu. Doncs, doncs això, aquesta setmana per fi tornem a tenir el nostre rei de les caigudes amb nosaltres i aquesta setmana toca previsió a Corbera, eh? Hi ha un mosquit a l'estudi. <laughs> La mosca, la mosca de la ràdio. Bé, Marc, doncs explica'ns una miqueta. Eh, ara estàs a casa, no? Sí. I, I què estaves fent? Va, explica'ns la veritat. Què ha marxat al Pol? Què estàveu fent? Marranats. No, eh, Estava mirant la repetició del Barça de bàsquet, eh, Guilla? Oh! oh, llavors ja saps com van quedar. Oh, <laughs> no, no. no, no, clar, si no l'has acabat de veure, clar. No, voy por el primer cuarto, eh? <laughs> Molt bé, Marc, doncs explica'ns una miqueta com creus, quin temps creus que farà? Doncs aquesta setmana... Mec. <laughs> una provisió que hago a ciegas totalmente porque no tenía ni internet ni nada y no me conectaba en ningún sitio. Así Ostras. que yo creo que Majoritàriament farà sol menys un parell de dies que farà cel una mica ennuvolat. A veure, a veure, a veure, precisem, precisem eh. això. Els dies Dimecres farà... i dijous. Dimecres Vinga, i dijous, núvol. Sí, una mica. Sí? Sí, va. És la teva resposta definitiva? Totalment definitiva. Redoble de tambor, per favor, Guillem. No! Ostres, Marc! Un moment, un moment. Guillem, quina és la teva idea? Què? Guille, segons tu he encertat. No, no, no, no, no, no, no, no, prou, prou de màfies, això ho vam parlar en <laughs> aquell bar l'altre dia. Ah, sí. Les previsions d'en Guillem no poden ser perquè és d'un satèl·lit internacional d'aquests que t'agafa la previsió del poble al costat, del de més enllà i de l'altre. Aquí ens hem d'enrefiar del Mediocat. Impugno, eh? Ah. A l'Alberto Valla fa el que ha ficat, desgraciat. Que fort, que fort el que acaba de passar. Però, és una falca de l'Alberto, no ens enganyem. Ja ho veuràs, torna a posar. <laughs> no, no. No, no, Alberto, no Alberto, antifarena que está, eh? de meu. Prou, prou. Va, Alberto, tírate tú uno, eh? A ver si puedes, eh. <laughs> No sabes. No sé. Déu meu, tiran un a la radio On hem Va, vaig a fer... Ja prou, ya prou, va, Prou, prou. Vaig a fer la previsión objetiva vale? venga va. Vale. Bo? un buen campo em vale. Mm. Vale, segons el Meteocant, durant tot el cap de setmana Meteocant. trobarem el cel tapat... Meteocant, que és de perros. <laughs> segons el Meteocant, trobarem durant tot el de cap de setmana... <laughs> Si us plau, trobarem durant tot el cap de setmana el cel tapat, tot i que amb alguna que altra clariana. Però això el, Veu, cap, de, jo... el ah, cap de setmana, eh, Marc. Aquí jo ho he fet al revés, no passa res. Sí, perquè dilluns sembla ah, que el temps s'arregla, però no, és un fake en tota regla, perquè dimarts es torna a tapar... Eh, eh, rodolí, rodolí. Ah, sí? El cel s'arregla, però no, és un fake en tota regla, perquè dimarts es torna a tapar el cel i a mesura que va avançant la setmana cap al weekend, les, les tempestes i probabilitats de xàfecs aniran cada cop a més, de manera... No m'ho acabo de creure. Sí, sí, sí, de manera contrària... De manera contrària, com és lògic, amb l'arribada d'una borrasca, el termòmetre anirà baixant fins a situar-nos les temperatures mínimes entre els 14 i els 10 graus, això les mínimes, i les màximes entre els 23 i els 20 graus. Ui. Sí? Vale. Si el, tu dius, m'ho creuré. El Guillem cada cop està pitjor. Marc, has de venir aquí a posar ordre. A posar ordre, eh, Marc? Això, no volveré, no volveré. <laughs> No volveràs? Torna, Marc. Volveré. Per, per què no? Ah, vale. Ah, ens havies espantat, Però eh? hoy no, mañana. <laughs> per cert, Marc, abans de tancar, eh, ens vas recomanar una cançó aquesta setmana, pot ser? Diria que sí, però no m'acordo no de qual. <laughs> <laughs> En sèrio, Marc? Mind, mind Your Manners. Això, això, Mind Your Manners, de Chiribang. Sí, Chiribang. amb... Amb, ah, Um, Icona Pop. Sí, senyor! Eh, eh, Un altre cop, Icona Pop, no em sí. No passa eh, res. No ho vaig recomanar jo abans, eh? No passa res, no, no sabré què dir, tenim dos de Salabria D, no passa res. Sí. Bueno, han sortit. Mmm, Salabria. Mmm, Salabria, exacte. <laughs> He de buscar-ho, he de buscar-ho per cada cop que vingui posar-li, eh? Va bene, va bene. Bé, Marc, doncs res, moltes gràcies. ¡Venga! I molts Xato. petonets, eh? Vale. Mi Apa, cuida't, cuida't. Vinga. adéu, guapo. Vino la el tiempo.